Ir pulksten astoņi, trešdienas 15. māja vakarā. Laiks raidījuma mūzika manā baznīcā, kurā šoreiz dzirdēsi ļoti interesantu sarunu ar pastāvīgo diakonu Gunāru Konstantīnovu par mūziku, viņa dzīvē, viņa kalpošanā. Bet eh, pirms sākam raidījumu vēlamies vēlreiz pateikties ikvienam, kas šajā zibmarietona dienā esat jau atbalstījuši Radio Mariju pastāvēšanu, Radio Marija tekošo izdevumu sekšanu šajā māja mēnesī ar savu ziedojumu. Tiem, kas tikko ir pieslēgušies, atgādinu, ka reizi mēnesī Radio Marija ēterā īstenojam īpašu vienas dienas ziedojumu vākšanas akciju, ko saucam par zibmarietonu, un šodien mēs vācam līdzekļus tam, lai Radio Marija varētu sekt visus tekošos rēķinus šajā māja mēnesī. Tādēļ, ja kāds šajā brīdī mani dzird, kas vēlētos izdarīt kaut ko labu, ieguldīt savas finanses kādā labā lietā, būt par svētību tādējādi daudziem, daudziem cilvēkiem, būsim no sirds pateicīgi par lielāku vai mazāku ziedojumu. Ziedošanas informāciju atradīsiet mājaslapā rml.lv sadaļā ziedo, vai arī varat zvanīt uz ziedošanas tālruni 9 000 67 69. No sirds pateicamies par jūsu atbalstu un noteikti nesam jūs savās lūkšanās, bet nu laiks raidījumam Mūzika manā baznīcā kopā ar tās autori Silviju Gresti un diekonu Gunāru Konstantinovu. Patīkamu klausīšanos un lai svētīts visiem šis trešdienas vakars! Aleluja! Teiciet Dievu ar bazūnas skaņām! Pēciet viņu ar stabulēm un cītarām, pēciet viņu ar bungām un vīgām dejām, pēciet Dievu ar stīgu un flautu skaņām, pēciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, pēciet viņu ar gaviļu zvaniem. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu, aleluja! Skan raidījums Mūzika manā baznīcā. Esiet sveicināti, rādījumam arī Latvija klausītāji. Nu, atkal ir raidījums mūzika manā baznīcā. Maijs ir atnācis, ir saule un ir beidzot pavasars. Un studijā ir īpašs viesis, un šis īpašais viesis ir ilgi gaidīts. Es lūdzos, gāju un beidzot pierunāju, kad arī sāk runāt dzējā. Jā, Šodien Rādio Marijas viesis ir Romas katoļu baznīcas, Rīgas arhidiacēzes, Jēkab katedrālis, arhidiakons Gunārs Konstantīnovs. Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies! cēlies. Nu tā, Gunār, ievada mūzika ir noskanējusi. Man šeit uz galda ir liela kaudzīte ar platēm, kuras tu esi rūpīgi nesis un diezgan smags tas nes, nesums ir bijis. Un mēs te skatāmies, šeit ir Gregoriāņi un, un tu esi daudz domājis, paldies tev par to, ko tad mēs šodien klausīsimies. Bet es gribētu atgriezties no maija aprīlī. Tev aprīlis ir ļoti svarīgs mēnesis vispār tavā dzīvē, un eh, lai ar saulspīdu un gribās tā nenopietni tā tā pasmaidīt, bet man tomēr gribās tevi apsveikt tavā dzimšanas dienā, kas jau ir pirms mēneša bija, Un es vēl atceros, nu pat nesen atpakaļ, mēs nosvinējām tādu drusku apaļu tavu gadu, dzimšanas dienu, tā kā ar visu uh, katedrāles draudzi kopā. Un uh, vēlreiz gribu visu klausītāju vārdā tevi apsveikt un novēlēt tev labu veselību. Baltais debesis kā viens, tikai tu un vairs neviens tā balta zvaigzne mīts, balta, balta tava sirds. Baltiem mākoņiem visklāts, baltiem vārdiem izrunāts, baltiem stāriem uzausts rīts. Nāc ar mani. smiley. Dig mountain, mountain, so. šeit ir arī uz galda tevis atnesta fantastiska fotografija, kurā es tu un mazs bērns. Gunār, jūsu ikdienas darbs ir šķietami nepanām, nepamanāms, taču ļoti nozīmīgs. Jūs esat līdzās cilvēku priekos un skumjās. Jūs uzklausāt, kad ir smagi, jūs ļaujat izraudāties un sniedzat nemainīgu un mierinājumu, taču vissvarīgākais ir tas, ka jūs mums ikdienā palīdzat, palīdzat nezaudēt saikni ar Dievu. Jūs atgādināt par tiem nodomiem, un likumiem. Caur jums mums ir nezūdoša Dieva klātesamība. Paldies par jūsu darbu! Nu, lūk, tad, tad ir nedaudz pateikts paldies, un, un, un arī es esmu mēģinājusi pateikt tev kādu apsveikumu. Sāksim varbūt ar to Gunārs mazs bērns. Tu dzimi laikā, ko mēs saucam par padomu laiku. Pastāst, radījums ir par mūziku. Kas, kāda mūzika bija tavā bērnībā? Ar ko tu augi? Vai tu vispār atceries tie, tie, tie, tie pirmie desmit gadi? Un pēc tam runāsim arī par tālākiem. Vai tu arī klausies Inga Jevsku, piemēram, ar Kaķīts Mans? Vai, vai jā, kas bija tā mūzika tavā bērnībā? manā bērnībā vairāk mūzika saistījās tomēr ar skolas laiku, tāpēc, ka es esmu juglas puika. Un es pabeidzu jau pirmām kārtām juglas pamatskolu no 1. līdz 4. klasei, un varu pateikt, ka tā mums bija arī tāda kolosāla skola. Tajā juglas mūsu arī skolā, un tur bija daudzreiz tādi koncerti, Un daudzreiz bija tādas kā sanākšanas, bija pat mazākie dziedātāji. Tāda visu laiku bija attīstība. Un tad otrais, kas vēl bija, vēlāk jau es pabeidzu savu pamatskolu, tā jau bija Juglā, un tā bija Tirzas iela saucamā, un šajā Tirzas ielā bija skola, Un visur tomēr pat tajos laikos, lai tie bija padomi laiki, bet šīs skolas kaut kā ļoti bija attīstītas. Viņas bija kaut kādīgi arī dažādā veidā, ka viņas pienesa cilvēkiem dažādus veidus, kā sevi izpaust. Un vai tas bija kāda ansambļa, vai te bija kādi kori. Un tad man jau vienmēr bija tāda vēlēšanās piedalīties visur. Ansambļos, tādos dejošanas gan ne īpaši, bet, teiksim, dziedāšanas ansambļos ļoti mani tas aizrāva. Tas skolas laikā Jā, dziedāja. Un tad nāca vidusskola, un vidusskola tā bija 39. vidusskola, viņa vēl tagad pastāv, Un viņi vienmēr atbalstīja, ka es saku, no Vācijas, Deutsche Ordnung muzeja ar kārtību un tā, bet tā bija ļoti laba vidusskola, un tur bija koris, un tajā piedalījos, un tur bija vispār visā mākslas jēgā un visā pārējā, tur bija tāda attīstība, jo bija skolotāji, vēlāk katrā ziņā tur jau bija daudz arī tādas eh, skumjas un sāpošas, jo tāpēc, ka tur bija daudz lietas vēlāk jau, es jau biju gan vidusskolu pabeidzis, bet tad jau bija vēlāk par to, ka tur cilvēki arī skolnieki un viss izplatīja to Latvijas brīvvalsts jēgu kā tādu. Nu tā, bet pamatā jau viss tas bija tā ļoti skaisti. Darmā, darmā. Atceros daudzās piedāvājumos un dziedāt un visu pārējo, kā vēl tagad. Mani vienmēr tas ļoti aizrāva attiecībā, kas ir ar dziedāšanu, kas ir ar šiem jautājumiem, un tad jau kā vienmēr atceros, tikai neatceros, vai tas bija pamatskolā, vai tas jau bija vidusskolā, un tad mums bija dziedāšanas skolotājs. Un pats interesantākais, kas mani savaldzināja, viņam bija viole. Un viņš pats, kad <laughs> daudz reizes paspēlē kaut ko mums uz vīvos, tas vecāks kungs jau, un tatulītās teica, un tagad dziedāsim. Un pats pavadījusi, nu man tas bija vispār sajūsmināja, ka tas ir tik brīnišķīgi. saprotu, ka tu esi dziedājis visu savu mūžu. Tev tā, tu arī tagad katedrālē dziedi, un es ik pa brīdim dzirdu, un tev tā balss ir, tad tie skolotāji ir bijuši gana labi, un eh, tas ir tev, acīm redzot, visu tavu dzīvi, nu, derējis. Um, bija tāds gads kā 1970. gads tavā dzīvē. Es zinu, ka tas bija tāds vēsturisks gads. Varbūt tu vari pastāstīt, uh, kā tu nonāci līdz tam, uh, lai šī gadā pieņemtu to, to lēmumu, par kur tu varbūt pastāstīsi. Es domāju, ka klausītājiem uh, ir ļoti svarīgi to dzirdēt, es domāju, jo es zinu, ka rādījumam arī klausās uh, nevienmēr kristīti cilvēki, ja? Uh, jaunieši, kas varbūt interesējās, kas ilgojās pēc Dieva, bet viņi nezin, kā darīt. Es domāju, ka tavu dzīves pieredze varētu arī būt tāds, nu, stimuls vienam otram, ja? Varbūt pastāst par 70. gadu un kā tu nonāci, kas ar tevi notika? Viss jau īstenībā sākās, kad es jau esmu tā, tādiem puišiem, visi jau teica, ka tas Gunārs, es dzīvoju Juglas mājā un visu, un pateica, viņš jau tomēr laikam nav riktīgi kārtī, viņš tā ķerts ir drusk. Viņš tur ir, iet ar kādu kundzi, kur ir adventista baznīcā, viņam tā patīk tā būt, desmit gadu vecumā sēdēt un dziedāt, tad viņš iet uz Luterāņu krusta baznīcu, tur viņam arī patīk tur būt, tad viņš iet uz Latviešu debesbraušanas Parīzisko baznīcu, un tur arī viņa viņam patīk būt. Un man vienmēr patika, jo visur tur bija dziedājumi. Man ļoti patika vienmēr dziedāšana, un arī pareizo, kad man ieraudzīja garīdznieki, pienāca klāt, pasvētīja man, iedeva man kādu svētbildīti, un tas tā man ļoti, un tā draudze, kurā jau es arī nokļūtu, tas bija 16 gadu, bija tā bija Sāpju Dievmās baznīca. Tā īstenībā ir mana draudze. Jadu. mans tētis bija pareizticīgs un mamma e, luterāne, un kad visi <laughs> saka, kā tu kļuvi par, par katoli, nu tas ir mans karātavu humors, kad pareizcīgais apracās ar luterānu, taču bērns ir skatoja. <laughs> Visi tā smējās teica, nu jā, tas ir tavs kavā, tev humors. Bet īstenībā man vienmēr, ja tagad runā par tādām ekumeniskām sadraudzībām, man jau bērnībā tas visur bija. Un es visos ļotos, ļotos ļoti labi. Bet tad, kad es pirmo reizi, man jau bija gadi 16, un es aizgāju uz katoļu baznīcu un iegāju manā sāpdielmās baznīcā. Oh! <gasps> Es ievilku elpu. Es domāju, ak, ah, kungs, un dievs, te ir viss kopā. Te ir tā kā vitrāža, te jau saliek visas ekumeniskās kustības, viss kopā. Te ir Kalngals. Un man bija 16 gadi, tajā laikā ir tagad mūsu Bernāns Kublinskis, kurš ir prāves cēsu draudzē. Un tad es abrīnojam, un viņš bija toreiz, un es piegāju viņu klāt, jūs zinat, uh, Un viņam jau tagad mēs nosinājām, viņam bija 70 gadu jubilē kā priestrības un pāri 90 nesaukšu ar. Nu, man ir pāri tikai 70, bet ir kur tiekties. Un tād es iegāju pie viņa un teicu, es gribētu pieņemt katoļu ticību. Viņš teica, Gunār, nē, es to nevaru darīt, tāpēc, ka tev teica ir paredzīgais un māma ir, ir luterāna. Un ja es tevi pieņemšu, tad jau tu lītās, nu, man jau zina, tajā laikā nebija vic un knāps, tad bija cits knāps, tad bija KGB tad man izsauks, kad es pavedinu nepilngadīgos. Nu, mūsu izpratnē šodien jau cita, jūs zinat, izpratnē, bet tā bija tā, tas bija, ka nepiln, kā viņš tagad ir. Un es visu, es trīs gadus gaidīju, kad es varēšu pieņemt katoļu ticību. Jo man bija jāgaida, tas bija 67. gads, 3 gadi, 1970. gadā es jau biju arī vidusskolnieks, kurš jau pabeidz, un tai pašā laikā man bija klasē arī viens katoļu puisis, kurš arī bija no šīs draudzes, un mēs vienmēr gāju, kaut arī vēl nebija Es palīdzēju puķus kārtot uz altāriem, es palīdzēju mazgāt grīdas, taisīt kapus, kristus, visu, bet galvenais es gāju jau korī dziedāt. Un Jā. sāpju diamāts koris tajā laikā bija viens no izcilajiem. Tur bija ērģelnieks un līmaņkungs, un viņa tagad, manuprāt, tas jau ir mazdēls, kurš mums <laughs> arī tagad katedrālē. Un tas mani tā sabaldzināja, kad es biju visur – man vēlāk, kad man iesvētīja par diakonu, teica, kas tas tāds diakons? Es teicu, redziet, man jau no bērnī, no jaunības bija tāds, ka es jau laikam jūtu. Un nu, tas ir tāds korķis, kurš aizbāž visus caurums, ja sākās ūdens sūds kaut kur. Nu, tas tāds karāto humors, bet man jau ļoti tas patika, un tad es arī pieņēmu katoļu ticību 1970. gadā. Vai tu atceries arī, ko tu dziedāji? nu, to mūziku vai tā mūzika? No nu, jūt... tajā laikā jau mūzika bija un, teikšu tā tā, tad jau bija visa svētā mise un arī manā laikā, kas notika latīņu valodā. valodā. Un viss bija latīņu koris un arī visi rēkviemi izceļā un visas latīņu misas un ērģēlnieki, nu, un man arī ļoti tas patika. Tas ļoti savaldzināja līdz šim pat brīdim. Mēs esam nedaudz paklausījušies atkal mūziku. Jā, tātad desmit gadi tu esi kalpojis sāpju diomātē un eh, dziedājis, un, un, un tad kā tu nonāci līdz tam, ka tu pēkšņi kļuvu aizgāju uz katedrālu tomēr, jo katedrālē tu tur sāk darboties jau tā absolūti stabili, uh, un, un, un bija tāds, tāds saimniecisks darbonis vēl visos padomi laikos. Tas bija 1982. gads. Pirms tam jau man bija daudz tādas izvēles, kur es jau biju gan attiecībās ar garīgo semināru, ar pārējo, bet kaut kādīgi vēl tas manī nebija nobriedz tomēr, kāds tad ir tos patiesais aicinājums. Un kad arī man vēlāk jau nāca par to, kad gandrīz jau, kad es e, biju par to, kad es jau varētu būt iesvētīts par diakonu, tad tas jautājums ir tāds, kad e, m, arī teicu, nu kā, bet tu taču varētu būt priesteris, uh, Es teicu, jā, bet tas ir aicinājums. Tas ir katram aicinājums. Tas ir tāpat kā aicinājums, ka tev nevar atvest tagad, ja tu esi neprecējies, atved tev viens saucerīt un parāda tagad tu ar viņu precēsies. Nu, katrā ziņā tas ir <laughs> dieva aicinājums un tā. Bet manī kaut kā tas bija šajā diakoniskajā kalpošanā, diakonus, tas ir tulkojumā no grieķu valodas, ir kalps, bet tad, kad es 1970. gadā man bija jau pilngadība, un tad mani iesvētīja uh, Un tad arī vēl mani kristīja, tāpēc, ka tajos laikos bija, jo es biju tomēr kristīts uh, luterāņs, pie lukturīšiem, kā es to saku, un tad bija zemnosacījums subkondicione. Ja tu esi kristī, neesi kristīts, tad es tev kristīju un tā un tā. Un tas bija kolosāli, un tas bija pirms lieldienām, un tas bija tik priecīgi. Un tad es kļuvu katolis, un tas bija 1970. gads, Nu, ja pieliek vēl 50 gadus klāt, tad bija <laughs> jubileja un tā tālāk. Bet jūs saprotiet, uh, Tas ir tāds dieva aicinājums. Un tā kā es vienmēr visi jau man zinu, un tā parasti tas ir laulība jautājumos vai garīdznieku jautājumos, tā nav konserva fabrika kāja, ka mēs liekam uz lēns un tikai štancējam par kristiešiem, tas ir aicinājums, un tas ir dieva aicinājums. Un pateicība dievam, Te nu es esmu te. Jo līdz tai konsekrācijai, ja tu jau darīji milzīgu darbu, tad es padomu laikā, tad, kad tu biji vienkārši dažrāņas katedrālē, Jā Un eh, visi tie tūkstošiem eh, padomi turisti, es domāju, ka tie arī dabūja zinām tavu mācību, jo uh, es tevi atceros, jo es esmu absolūti katedrāls cilvēks, un es atceros, tu biji arī pret tiem draudzes locekļiem tāds diezgan strikts, arī padomu laikā, jo, jo tur nu nemaz tāda joka nebija. Varbūt tu var pastāstīt, kā tad nu, kaut kādi interesanti gadījumi vai kā tas bija, jo, jo tas, nu, man ir arī, es esmu dzirdējis dažas tavas stāstus, kad dažs labs cilvēks no Maskavas pēkšņi kļūst kristietis. Viņš izdomā, ja, jā, nu desmit gadi tas ir daudz tomēr kalpot pirms tavas uh, ordinēšanas. 1982. gads un ordinācija jau ir 1993. gads. Un tajā laikā tā kalpošana, bet mēs jau bijām tādi pagrīts darbinieki, bija vēl divas saucerītes, kuras sauc labākos gados, uh, Nu, jau abas divas mūžībā, viena bija skolotāja, otra arī bija ar augstāko izglītību. Viņas jau bija Latvijas republikas, tajā nebija laikā, bet Sovetskijas <laughs> sajūs padomu republikas laikā bija jau pensionētās pilsonas. Un tad mēs visus, un mēs taču visi nāca, mums bija ekskursanti no visas padomu savienības. Un mēs tad sākām Mēs jums parādīsim, pastāstīsim par baznīcu. Un pats incākais bija, kad mēs sākām stāstīt par baznīcu, mēs izgājām cauri visai baznīcai, tad parādījām, redziet, šeit ir dievmāts altārs, un tur arī parādīts, ka Jēzus Kristus piedzims, te Jēzus Kristus pie krusta, tālāk ir Kristus augšām cēlies jau, un šeit ir biskrās, un tad pagāja kāda stunda, un īstenībā tā jau bija svētdienas skola tādā veidā – Un tas pats interesantākais, ka cilvēki bija ļoti aizkusinoši. Ienāca kāda ekskursija vadītāja un teica, ejam tālāk. Nē, paldies, mums jau ir ekskursija <laughs> vadītāja. Un mēs klausamies un tā mēs, bet vēl tālāk, kas bija, ka mums piegādāja tajā laikā mūžīgo miertās penčušu skolas sāli. Un viņš mums no Lietuvas bija diomāts, kas bija arī mm, ja Francijā diomāts parādīšanās daļu bakielā, kur viņa nāca stari no rokām. Mums bija atnesis medaļoni. Un mēs, kad parunājām, visi trīs, arī manas māsas saucerīts labākajos gados, mēs katram beigās, a jūs gribētu, jo nevarēja jau teikt par ticību, uzreiz jau zinat, tā nu mēs tagad jau zin, taisīsim, kā es teicu, konserva fabrikā, kā par kristiešiem viss. Mēs iedevām, jūs gribētu suvenīru. Ā, jā, jā, ļoti, un krievu valodā vēl pie tām. Un tad mēs iedevām uh, Un iedomājieties, ja gada laikā tas nozīmē, ka mums bija personiskās pārunas, individuālās. Mēs izdalījām 1200 medaļonu, izdaliet uz trīs, tas nozīmē, ka 400 personiskās pārunas. Un bija kādi laiki, kad cilvēki atgriezās pat no Krievijas, pat no Vladivostokas un vēl kaut kur, un teica, a jūs man atceraties? Un es jau vienmēr smaidot, nu, kur es, es teicu, nu kā tā, kā es varu jūs neatcerēties? Un viņš saka, a redziet medaļu jums jūs uzdēvinājat? Es esmu nokristīts jau. Kaut arī pareizcīgo baznīcā vēlāk bija tāda gadījuma, kad katoļu baznīcā kaut vai viss, bet tas jau būtiskais, ka pievērsās kristietībai. Un tā bija īpaša dieva, dieva dāvana. Es domāju, ka tas ir īpaša dieva dāvana, jā, un tā īpaša. ir tāda evangelizācija, jā, jā, evangelizācija jā, tādā padomu laikā, pie mm. tam tas ir tāds nu, tad, ļoti liels jā. risks to nu, darīt. Risks jau bija, ka tad pēc tam ierēdās puisīši, kādi atceros divi un teica, taisa baznīca ciet, tagad iesim uz pārunām un aizved man uz stūrmāju. Un tad pēc interesantākais, jā, nu tad man gan bija pirmo reizi tāds sajūta ļoti savdevīgi. Otrais, kad es biju Ukrainā un biju Grieķis katoļu dievkalpojumā, jo viņiem bija pazemē, viņi nevarēja oficiāli, Un tad jau man bija pratināšana četras stundas. Es domāju, nu, laikam uz solokiem jau man sūtīs, bet nekad neesmu bijis solokos. Nu, tas tā, dievam. jā, bet tā veidā, kad izgāja, bet kad tu cilvēkiem to un šadī runa, ka šodien arī kristiešiem būtu tas pats jādara. Ja tu esi kristīts, tu sēto sāk, nevis uzreiz es tev jau tulīt pagatavošu un, un taisīšu, un tas nonāca tajos cilvēkos, bet vēlāk – Un kad jau vēlāk es teicu, nu tagad es varu atļauties to pateikt, un tad bija interesanti, ka tas puisīts, kas nu, pratinājās turmājā, <laughs> un tad bija Latvijas brīvals jau sākusies, un pēkšņi es skatos, mums, sākas man sākas svētdienas skola, un viņš <laughs> nāk ar savu dēli nometies nu, ceļos. <gasps> Es ievilku elpu, nu redzi, jo es vienmēr par tiem lūdzos katru dienu, Un man bija vienmēr tā, man vēl līdz šai dienai, līdz pēdējiem savilcienam, es visus ieliku tēvreizē, tēva klēpī, es ieliku dievam atsklēpies, sveicināt, un tad es pateicos gods, lai ir par tādiem, kādus tu esi viņu radījis, bet viņi nav vēl zaudēti. Un tāpēc tādā veidā, un tad es tā netuvojos un tā domāju, nu redzi, tā lūkšana beig beigās tev iedarbojas. Ah, jēl, <laughs> ievilka elpu. Nu, manā dzīvē es atceros, ka es ar tevi iepazinos arī katedrālē, kaut gan es kā biju no katedrāls draudzes. Tas bija tāds īpašs laiks, kas arī noteikti ir tev īpašs laiks. Tavā dzīvē, es domāju, ir ļoti nozīmīgs uh, laiks, tad, kad tu kopā ar priesteri Antonu Smelteru kopā strādājāt un sagaidījāt visi, visiem mums vislielāko brīnumu tanī laikā, kas bija – Eh, tagad jau svētā kārtā iecelto Jānu Pāvilu II. Man bija tas gods stāvēt pie katedrāls mūriem un sagaidīt ar, ar, ar mūziku viņu, un tu stāvēji katedrāls durvīs. Vai tu vari nedaudz pastāstīt par to, kas skanēja, kas, kas, kas tevī notika, jo par to, kas manī notika, es jau esmu stāstījusi. Nu, katrā ziņā jau koris dziedāja arī un piedalījās vienmēr jau ienākot un kādu sinīgu dziesmu. Un tāpat arī beigās, Dievs, mēs tevi slavējam, vai tas ir te Dievu un pārējo. Tur jau, zina, tas bija pilnīgi tik aizraujoši, un es saku, ka vienmēr mums pastāvēja, un šajā, vēl arī šodien, šai dienai, mūsu baznīcā un koris, un ka tas tā un tā attīstība notiek. Neviens jau uzreiz nepiedzims, jau uzreiz tik ļoti pārņemts un <laughs> ieņemts, tas ir visā mūža garumā, bet viss šī attīstība, kas notiek, un tā, ka man nācās sagaidīt Jāni Pāvilu II un pasniegt viņam krustu, ne tikai, bet arī ūdens svētīto, ar kur viņš svētīja krustu, jau pasniedz draudz prāves parasti, un kad man iznācās tad noskūpstīt, bet viņu roku un tā tālāk, un nu, tas bija kaut kas ļoti izcili. Nu, un tad jau, kā saka, es domāju, nu viss esmu iegājis vēsturē. Thank you. Pēc brīža savu skanējumu turpinās Silvijas Grestes saruna ar diekonu Gunāru Konstantīnovu par mūzikas lomu viņa dzīvē un viņa kalpošanā, raidījumā Mūzika manā baznīcā. Bet eh, pirms tam es vēlos atgādināt, ka šodien 15. maijā ir zibmarietona akcija. Īpaša vienas dienas akcija vācot līdzekļus Radio Marija izdevumu sekšanai maija mēnesī – Lūdzamies ikviena klausītāja, ikviena ziedotāja nodomā. Un, ja arī tu vari iesaistīties ar savu artavu, ar lielāku vai mazāku summu, būsim no sirds pateicīgi, iekļaujam tevi savās lūkšanās, lai Dievs bagātīgi svētī. Atgādinām, ka ziedojumi ir vienīgais Radio Marija finansējuma pamats, vienīgais finansējuma avots. Šis raidījums, svētās mises tiešraides, rožu kroņa lūkšanas – žālsirdības kronītis, citi raidījumi, iespējami ēterā tikai pateicoties tam, ka klausītāji ir ieguldījuši arī savu daļu, savu ziedojumu, uzņēmušies savas rūpes un savu atbildību par šīs radiostacijas turpmāku pastāvēšanu. Varbūt šajā brīdī mani dzird arī kāds, kurš vēl nav ziedojis radio Marija atbalstam, bet domā, ko tad varētu labu izdarīt ar savām finansēm, kas būtu tas projekts, kurā varētu ieguldīt šajā maija mēnesī, apsver iespēju atbalstīt Radio Marija Latvija. Tādējādi tu būsi par svētību daudziem cilvēkiem, kuriem šī radiostacija ir patiešām dzīvības, cerības, prieka, iedrošinājuma avots, svētība viņu attiecībās ar Dievu. Un ja arī tu savā dzīvē šo radiostaciju esi piedzīvojis kā svētību, tad ziedojums var būt arī tava pateicība par to, ko Dievs un Dievmāte caur šo radiostaciju tavā dzīvē ir darījusi. Un mēs lūdzam, lai tavs ziedojums nes paliekošas augļus Dieva valstībai, dvēseļu pestīšanai, lai Dievs tev bagātīgi atlīdzina. Skan raidījums Mūzika manā paznīcā. Un tad nākamais jau tulītās bija arī satikšana jau otrais, tas ir, kā es saku, pirmais papa, tad otrais papa Francisks. Un arī tāpat sagaidīja ar tādu mīlestību un ar tādu smaidu un visu pārējo. Es saku, man tagad gribas vēl, un tas viss ir izējot pēc 25 gadiem. Nu, pēc Franciska jau pieci gadi pagājuši. Es saku, un tagad es gribētu satikt trešo papu. Jā, jā, 20 gadi. A, cik tu tev būs gadi? Tu sagaidīsi. Es saku, man interesē, cik būs papam gadi tad. Tā kā šīs ir tādas dieva žēlastības dotības, ka tu sagaidi, viņas tev palīdz kaut kādīgi virzīties uz priekšu, kāda arī nebūtu apstākļa, kā arī nebūtu padomu laikā, ka tevi tur pratinā, tev tur. Tad tev atbrauc mājās uz pratināšanu. Un tad es vienmēr tā ļoti tulītās eh, teicu, jūs gribat tas kafijas iedzert, jā, labprāt, kafiju. Es saku, jūs man liekas, man liekas, man tāda nojaut, ka jūs uzvelk kādu dūmu. Man teica uzvilka dūmu, man vēl no viņa cigaretēm ir palikušas vēl uzdāvināts kāds. Jūs negribētu, jā, labprāt. Nu, tad es noklausījos ar tādu labvēlību, bet vairāk arī neko, jo tur kaut kā neizdevās man aizvilināt šajos, bet tā tuvāk mīlestībai ir jāpaliek un jālūdzās par šiem cilvēkiem. Es gribēju Jā. par šo <clears throat> tieši um, parunāt, jo tu esi arī tajā iepriekš lasītajā, kā mēs uh, visi dzirdējām, un arī tā ir mana pieredze, tu esi arī daudziem cilvēkiem tāds garīgs tēvs, tu arī uh, mūsu visu kori sagatavoji vizītei atkal pie Jāņa Pāvila uh, Romā un uh, un patiesībā dresēja eh, visus, kā tu saki, lukturīšus, bet brāļus luterāņus, kuri uh, iemācījās mesties ceļos uh, visas misas laikā un zināja misi no sākuma līdz beigām, kas starp citu dziedātājiem ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, ja tu dziedi, nu, vienkārši atskaņo mesi, vai ne? Tur tak ir uh, visas daļas, kur tev ir patiesībā jāzina, kas tur īsti ir, un es tad atceros arī to tavu lekciju, kad mēs sēdējām pirmo reizi, un tu mums izrādīji visus uh, priesteri, ar apģērbus un izstāstīja, kas ko nozīmē. Tas patiesībā ļoti interesanti. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir viskaistākā tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Tu esi tāds katedrālis, nu, es nezinu, labais gars, nu, kalpošana, kā diakons, tas pats par sevi, bet uh, Jā, nu, ir, es zinu, ka man, diriģentiem maniem, viņi vienmēr viss kaut kādās intervijās, viss tevi piemin. Kas ir tas, jā, vai kāpēc tu jūti aicinām, jo tas jau nav tavs pienākums ar katru individuāli sēdēt, tur, tad, kad misas ir beigušās, pastāst arī par šo savu to vēlmi, kas tevi stimulē, vai, vai tur, nu, es tur varbūt uzdot jautājumu kaut kādā veidā arī par mūziku, jo es saprotu, ka mūzika tev ir gājusi cauri visur paralēli tavai dzīvei, tu esi klausies. Jā, nedaudz par to, kas ir svarīgi pateikt cilvēkam, un kas tev pašam ir svarīgi, ko tu dzirdi mūzikā. Nu, jautājums ir tāds, es jau atnesu platītes, un tās visas tikai maza daļa, jo man pavisam ierakstu, un viss ir 200 plates tikai. Tas jau bija vēl <laughs> padomu laikā visā pārējā, bet vienalga man ir mājā aparatūra, kur es varu viņus noklausīties, lai arī cik tas nebūtu nemūsdienīgi, bet galvenais jau mūsdienīgi, ka tu noklausies šos dziedājumus un visu šo brīnišķīgo, ka tas jau ir tas, un tas ir mūžīgi, ka tu to pieņem. Veni creator Kāds ir atskaņojums, vai tas ir tādā veidā, vai tādā, vai tā. Un otrām kārtām, ja es saku, ka dziedot, es dziedāju sāpju Dilmās baznīcas korī, kādas mesas netika dziedināta un kādi visi pārējie. Un tas bija tāda pacilātība, tāda dziedāšana, kaut arī latīņu valodā, bet tā jēga jau bija izprotama. Un kur te vēl kora mēģinājumi? Ak, jēl! Tas viņš bija tik brīnišķīgi, ka es vēl tagad atceros par Līmaņu kungu un atsevišķi un pa pārējiem. Un vēl jau visbrīnišķīgākais, un tad, ja vienreiz gadā mums bija arī tāda kopīgs sajēts, ka mēs visi agapīte. arī jāgapīte, ak, jēl, un tur dziedājām, un tur iebaudījām, un garšvielas, un visu pārējo. Tā, ka tas koris, tā pirmkārtām tas nav tikai, ka mēs tā dziedām, tas ir jauki, bet ka mēs esam kopībā viens ar otru. Tā tad un tad, jā, arī, vai jā, ne? Un tad mūsu dvēsele atveras, ka mēs esam atvērti viens pret otru, un tā arī mīlestība. Un tiešām es saku, tā bija sadraudzība. Un mēs taču vēlāk, kad bija, tas jau vēl iedomājieties, pat padomi laikā, mēs braucām ar autobusu uz Lietuvu, Mēs sāp diemās baznīcas koris, un atceros, ka vienā vietā, kur mēs bijām, tas jau bija pie kauņas, man liekas, vai nebija jau man grūti atcerēties, nebija tituvēnē vai vēl kāds cits, un tur mūs pieņēma, un mēs dziedājam vakara misē, un tik brīnišķīgi, un beigās visi sanāk, mēs sakam, bet mums ir viena problēma, kāda? Mums nav kur nakšņot. Kā nav kur nakšņot? Tūlīt viss koris, kas tur iz vietas, draudzes locekļi, tūlīt teica, lūdzu, viņi tagad pagaidiet, un mūs ņēma uz savām mājām. Tur es iepazinos ar kādu ģimeni, kur arī mani visi sadalīja pa mājām, izgultināja, paēdināja. Atklāt sakot, asaras acīs tagad kāda bija cilvēka attieksme vienam pret otru, arī tas nebija tikai tāda organizācija. Tā bija tāda tuvāk mīlestība, kur mēs nebija, un tad mēs aizbraucam uz Viļņu, <gasps> un Viļņus arī vēl tur, un ne pašā katedrālē, kur dziedājām, bet tur jau arī dievnamā un kādā un visu, un mūs pieņēma, un arī vienmēr bija, es atceros, <laughs> tas bija vienmēr mūs, man liekas, ka tas bija tajā, kur mēs bijām, kad Lietuvā pēkšņi mēs pēc dziedājām visi, mēs aizējām un galrauz priesteris mūs mūs uzaicināja mājās, un mēs taču cilvēki, autobusi vismaz cilvēki 30, viss mūs spaidināja, tad mēs rokās sadavušies, un tad es saku, tur kaut kāda, es saku, mašīna piebraukusi. Viņš saka, nu skaidrs, nebaidieties, tas jau KGB. Tā laika jau novēro, kas tie tādi ir. Un nebaidoties, mēs tik daudz ceļojam un dziedam, tas man iedvesmoja. Un patiešām šī dziedāšana, ka tu varēji arī kādā veidā un jau apgūt to dziedāšanu un visu, un visa, kā, kā tu tur notis un viss, Es saku, jūs zināt, es nezinu, kā pa notīm, <laughs> bet, kad es dzirdēju kādu dziedu, es vienkārši centos līdziem līdz, un beigās iegāju vienā, otrā, un pēc notīm arī. Uh, Un tas bija tāds laiks, kas man drusku, man tā iedvesmoja, tāpēc es ļoti priecājos. Es priecājos par, piemēram, kad ir, nu tagad jau ir mūsdienīgi arī ansamblīši, kas dzied, un pateicība Dievam, mums ir tāda sadarināto un iemīlēšos tikšanās, un mums ir trīsvienības baznīcā, <laughs> un tieši tajā laikā vienmēr notiek mēģinājums viņiem, bet jau mūsdienīgs. <gasps> Es domāju, ak, ah, kungs, cik jauki, bet tikai daudzreiz nevar dzirdēt, ko mēs tiem iet sadarinātajiem <laughs> stāstam. Bet galvenais, ka daudz lietas turpinās. Ak, jā. jā. Nu, Redz, tu tikko stāstīji vai ne par to, ka arī ar sadarinātajiem un arī svētdienas skolā tu esi un, un tu tiem cilvēkiem uh, nu, daudz stāsti par, par, par droši vien svētajiem rakstiem un par kārtību un baznīcas kārtību un, un, un nu, vispār sarunas par Dievu. Vai jūs runājat arī nedaudz par mūziku? Uh, Jā, es varu pateikt, ka mums jau bija, pa, piemēram, St. James katedrāle, kā es to saku, katedrāle, mums jau bija ievies tas, ka mēs jau pirmie, pat lai kādi tie nebija laiki, pat tajos mēs pēkšņi ieviesām tā, ka būs pa, piemēram atskaņojums, kādas mesas ierakstīts, vai kādi vēl arī kādi skaņdarbi, un visur bija uzrakstīts šilds priekš ekskursantiem, ka mēs, būs tāds atskaņojums. Mēs jau aizgājām tā vēlāk, tad jau KGB nebija varbūt tik vairs tik stingrs, jau nāca uz atmodas laiku un tā tālāk un cilvēks bija pārpildīta baznīca. Un otrs, kas lieta, ka mums vēl bija jā, ierakstīts, mums bija tās kasetītes, tā, ja tās tad jau nekasetītes, nezinu, tāda četrkantīgās, kā viņas sauc vairs, ielika iekšā, jā, un mums visu dienu baznīcā skanēja klusi, cilvēki ienāca, viņi ienāca dievnamā, viņi apsēdās. Mums bija daudz ieraksti, vai tie bija Gregorenskie, vai tie bija kaut kādi misas ieraksti, vai tie bija kaut kādi, un tie jau bija ierakstā dažādi visas pasaules līmenī, arī tādi, kas bija, jo, kā es skatos, šīs plates, kas tika izdots padomi laikā, nesoties uz to, ka tās taču ir kristīgas, pat arī daudz, kur bija, un melodija, jā, kas visa, bet tā tomēr klasiskā mūzika, un pie tam jau redziet, es jau kādu laiku darbojos Valterī un Rapā, Es jau tur biju ar grāmatām un ar visu to pārējo, un mums brakus bija plaša veikals. Jā, un, skatos, jā, pat ir izdots te devums. Un jā, plašu veikals, un kāpēc? Jā, un kāpēc? Tāpēc, kad es biju blakus eh, Valterija un Rapāča stāvgāt bija centrālā grāmatnīca, es nodarbojos ar grāmatām, ar šīm visām lietām, un tad jau bija grāmatas, bija deficīts, un viņi nāca pie mums. Un nu, tad jau var teikt, pa blatam es viņiem iedevu. A, viņi man pa blatam iedeva tādas platītas, kas bija melodija, un līdz kuram laikam izdots kādi skaņdarbi, un es visas tur biju iegādājies fantastisks paskaties, un klavesīns, jā, kas jā. it kā likās jā. Eh, nu, tāds jā. gregoriskie dziedājumi, jā. par kuriem, piemēram, muzikas skola vispār mēs, mēs nemaz nemācījāmies. Un kā tagad kā... es to ieliku savā un paklausīties māju, viss, tas taču man ir atkal, es atkal esmu piepildīts ar šo, jo tas ir nesakām, un tā ir jau zināmā mērā no kristīgi viedokļi. Ja tie nav, tur jau nav tādi bezdievīgi kādi gadījumi, viss, tas taču tev pamudina, tā ir lūkšana tu ieej pilnīgi klausoties, un tu jau esi tuvās attiecībās ar kungu. Tu klausies tajā, tu esi, un tu jūti, kā to sauc par meditāciju, vai tas ir vēl augstākā līmenī, un tu klausies tajā, un tā jau saskar caur to. Un tas tāpēc visu laiku kāda klasiska mūzika, padomu laikā jau nu nevarēja viņi tagad tur, nezinu, kādīgi tur jau to taisīt tagad kā, kā vai ne kristīgu tādu e, jau evanģelizāciju, kā mēs sakam, Bet tajā pašā laikā, cik nebija izdota šī klasika, un tur visur taču bija arī tie autori, kas bija vispār, viņi taču bija saistīti tomēr ar kristietību. Cilvēki, jā, it kā jā, klausoties jā, mūziku, jā, pēkšņi tur, jā, Dievu vārds jau uzrunā jā, arī caur jā, mūziku, jā. tas tā ir. Es atceros, un gribētu tev jautāt, kā tu pats jūties, jo es ar tevi kopā esmu arī tādā koncerta variantā bijusi, kad mēs atskaņojām uh, Ferenc Lista uh, krustaceļu, un tu uzņēmies lasīt šīs stacijas, Un tas bija tāds diezgan pasmaks laiks vispār visā pasaulē, tas bija Covid. Un, yeah. un faktiski mēs atskaņojām to tukšai zālē, un mēs yeah. to esam ierakstījuši. Kungs, mēs tu esi tas cilvēks, kas katru reizi mesā, misē uzrunā cilvēks, ka mēs lūdzamies gan par Ukrainu. Jā, es zinu, ka tev ir tāda kaut kādas emocionālas domas gan par mūziku, gan arī par to laiku pastāstu par to ikdienu. Nu, viņi taču tā muzika tev pavada katru dienu. Pastāst par to sarakstu, kas tev tur ir uz, uzrakstīts. Uh, To, tā... Tas ir mūsu, es vakar jau to rakstīju, bet tas vairāk saistās ar to, jo tagad, lai Dievs pasargā, pateikt, ka tas ir ar mūziku, vēl ar krievisku, lakungs un Dievs. Man jau bail, ka man nesadizinu sār, bet tie pašā laikā, pat cik jau teicu, ir dzimis Pēterburgā. Un tad, kad nāca tur revolūcija, visi ģimene atbrauc šeit, un kolosāli viņš šeit bija. Un arī uz dievbību runājot, un visu pārējumu, un vecmāmiņu un tā tālāk. Tagad tas jau nav jautājums, kādā valodā tu runā. Uh, Jo es domāju, ka jau nonākot mūžībā man neprasīs, kādā valodā tu runāji, bet kā tu attiecies pret savu tuvāko un mīļāko, vai tev bija mīlestības valoda pret viņu, un ne tikai valodā, bet arī attieksmē, un arī attiecībās, un palīdzībā viņam. Un es jau vakar visu izkrātoju, vakar. Es biju atkal ļoti aizkustināts, viss. es izgāju cauri akielu, manai dzimtenei, prāta vētra, mana dziesma – Tie ir vārdi no manas tautas. Mārtiņš Freimanis, kurš jau mūžībā piedieviņa gari galdi. Vēlāk, kad es arī uzzināju, kad viņš aizgāja mūžībā, par viņu bija dažādi nostāsti, bet es teicu, ne es, man nav pēdējais vārds, pēdējais vārds viņam ir pie kunga esot. Un ka viņš aizies pie kunga, <laughs> un viņš noziedās pie dieviņa gari galdi, lai dievs dot mūs vēl nokļūt. Dodie viņi kalnā kāp, dodie viņu otram doti, ne no otra mīļi lūgti. Stabulnieks, ah, <gasps> ah jēl, man jau vasaras acīs, nāk rudenis izraznot Latviju. Ak, nepūlies, necenties tā, viņa ir vismīļākā man tik un tā. Balta, balta saule mirdz, pār mūsu galvā mirdz, tik balta pasaule – kā tava labā sirds. Kalniņš un tālāk arī Diana Posnakova. Tālāk kopā dzied, un tālāk tas mani satrauca. Pauls un Račs kopā dzied mētenīti un ratiņklērslā. Ak jā, pūt vējiņi, virs galvas mūžīgā piena ceļš. Nu, šī dziesma jau oh, tagad bieži vien skan jā. kapos. Kad... Bet sevišķi. vienalga, nu <laughs> piena ceļš, nu tas šī brīnišķīgi. Jā, tā ir. Lūkšana dziesmas svētki mans kalniņš. Dodie viņi. Jā. Un tad ir mana dziesma, ukrainiski, moja fičsņa. Tas ir prāta vētra, kas ah, notolkoja. Ak, jēl, tie ir vārdi no manas tautas, un neviena manā vietā to nedziedās. Бог небо закриє, щоб наші діти жили, за тих, хто п'ється і мріє, завжди будуть янголи arī prāta vētra mana dziesma. Un tā vienmēr, tā varētu tā vienmēr stāvēt starp mirkli un mūžību. Un tie ir vārdi no manas tautas un dziesma arī no tās, un neviens manā vietā to necietās. Tie ir vārdi no manas tautas un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Brīnišķīgi! Un arī mesa vērtības. Tie, kas esmu tepat blakus, bet tik tālu kaut kur tālu prom. Nu, tie ir tie mani visi klausītie, un es tos pierakstīju speciāli manā notebookā. Jo viena lieta ir tikai par to apjūsmot, bet otra ir tajā ieklausīties un būt dziļi tajā iekšā. Man tikko ienāca prātā ideja, ka varētu būt raidījums Gunārs mūzika, un tad mēs varētu ņemt katru to tavu plati un izrunāt. Jo nu, tur, nu, tur patiešām ir tādas izteikti nu, muzikāli retumi. Uh, kurus pat faktiski grūti atrast. Ir tiek tādos, tādā, tādā šīm tehnoloģijām pieejamā variantā ir ļoti grūti atrast. Nu jā, mums... Man tikai vēl viens jautājums tā vispār domāju, varbūt kāds pieteiksies, es tik domāju, bet kam man novēlē tās plates? Ah. <laughs> Jo mūsdienās jau ko viņš ar tām platēm viņš novēlēs. Nu, es tā kā negribētu ņemt viņus līdz uz mūžību. <laughs> Bet, nu, vēl par ātru. Tev vēl ir nākošais pāvests jāsagaida, bet, <laughs> bet 20, eh, eh, bet platis tagad atkal ir modē. Tu patiesībā, jā, jā, tā kā vinils atkal jā. nāk atpakaļ. Pateicību nu Dievam. Nu, jā, tā kā, Labi, mīļie, uh, radio Marijas klausītāji. Vēl viens teikums, es vēl tāpat redzu, varbūt, ka man vajadzēs jums novēlēt ir atkal viena no Domā, iespējām. cik jauki ir vieta. Jā, Radio Marijas. Jā, Radio Marija. Lūdzam pateikt, mums tik vēsturiska personība kopā ar platēm. Tepat kaut kur var būt blakus. <laughs> Labi, tas tāds karātavu humors. Nē, nu, katrā ziņā rādījuma arī klausītāji. Mums šodien tiešām, man liekas, es ceru un es, es esmu pārliecināta, jums bija interesanti, jo veselu stundu mēs bijām kopā ar mm, patiesībā tādu katoļu dzīves leģendu, jo nu, daudz nav diakonu, kas visu mūžu ir veltījuši vienai uh, baznīcai un katedrālei. Un es domāju, ka mūsu baznīcas vēsturē Gunārta noteikti es leģenda un tāds arī paliksi. Un um, savā vārdā es tev gribu pateikt paldies, jo tu esi arī mans garīgais tēvs. Uh, paldies par visiem taviem skarbajiem vārdiem, kurus arī kādreiz nākas klausīties un dzirdēt. Un, uh, un man viņi ir bijuši vienmēr ļoti nozīmīgi un noderīgi manā dzīvē, un es zinu, ka arī uh, daudz muziķu dzīvē ir tieši tāpat. Es tev gribu teikt, ja es drīkstu teikt tev, tad lielu, lielu paldies par šodienas tev viesošanos rādījumu arī studijā, un es ceru, klausītāji, ka jūs sajūtāt un jums varbūt nedaudz iekrit sirdī tā lielā mīlestība gan pret savu tautu, gan pret savu valsti – gan mīlestība pret cilvēku, un mīlestība pret Dievu, un mīlestība pret to, ko tu dari, kaut vai mazgā grīdis. Noslēgumā, Gunār, vai es tev varētu lūgt pateikt kaut ko un novēlēt klausītājiem, kas klausās, varbūt, piemēram, lai viņi nāk un dzied <laughs> baznīcā. nu, jā, varbūt noslēgumā kādu vārdu. Nu, tāda mana doma vienmēr ir, kad tu nevari uzreiz visus pagatavot par kristiešiem, tu nevari visus atgriezt, bet galvenais ir, ka Dieva žēlstība, lai visos mūsu ieplūst. Latgalisko varētu teikt arī jums, ka jūs mani klausieties cīši paļģis. Bet lai šī žēlistība, lai vienmēr, ka mēs paliekam katru dienu, es esmu vienmēr to ieteicis, un arī saviem draugiem un radiniekiem un visiem, un kas jau arī varbūt pat, ja nav katoļticīgi, bet tēvreizē, nu, ieliekat katru dienu visu savus raudus, rādus, draugus, paziņas, ieliekat sevi, un katru dienu ieliekat tēvreizē. Nu, mēs kā katoļi arī, es sveicinātu dievmāts arī klēpī, Un tad gods lai ir tēvam un dēlam sētiem garam un pateicieties, lai kādi nebūtu apstākļi, lai kādi nebūtu valstī, lai kādi nebūtu pasaulē. Un tad, ja mēs katru dienu, tā kā <laughs> Krievis gan tas teica, ir kāpēc pilināt, o, oh, pilināt viņam, pilināt, nu no es viņu pārvedošu, nē. Caur šo lūkšanu pielināsim par katru, par visu valsti, par mūsu piederīgiem, par radiem, draugiem, par tiem, kas varbūt viņi ir atkāpšies no ticības, varbūt viņiem ir arī visatļautība un viss pārējais, ja mums katram jau kā saka, aha, kāda jau tik mums arī nav infekcija, jau <laughs> kāds katram ir savs, bet lūgties un ielikt, un notiek brīnumainas lietas, tā kā es novēlu visur, un tagad arī centīšos arī ielikt Radio Marija arī no šos dienas, arī katrā dienā, jo ejot uz sabiedrisko transportu, uz trolejbus, es katru rītu pa ceļām ielieku tēvu klēpī, lūdzos tēvs mūs, tad ielieku dievam atsklēpī, es sveicinātu, un tad gods, un tad tikai iesējušos transportā. Jo kā viens teica, ka koivis šis slievīkās, jūs esat laimīgs, jums nav sievas un nav mašīnas, bet mašīna tagad maksā vēl dārgāk uzturēt kā sieva. Tāds karā tavu humors, bet caur lūkšanu ir tā uzturēšana, lai kādi nebūtu apstākļi. Tās man novēlējums. Paldies, Gunār, par šo kopā pavadīto stundu. Vēlreiz, lai tev laba veselība un lai tev Dieva svētība nebeidzama. Un paldies, ka tu mums esi. Cīšpaldis! Aļģis. Mūzika manā baznīcā. Dargo radio klausītāji, vēlreiz vēlamies atgādināt, ka nu pati dzirdētais raidījums – kā arī jebkurš cits raidījums radio Marija ēterā, arī dzen kopīgie lūkšanu laiki, svētās mises tiešraides ir iespējamas tikai tādēļ, ka klausītāji par šo radiostaciju ir uzņēmušies savu atbildību, ziedojot. Ziedojumi ir vienīgais šīs radiostacijas finansējuma avots. Bez klausītāju ziedojumiem šī radiostacija nevarētu pastāvēt. Šodien ir Zibmarietona akcija, kurā klausītāji solidarizējas – ziedo katrs pēc savām iespējām, lai Radio Marija varētu apmaksāt visus tekošos izdevumus šajā maija mēnesī. Varbūt arī tu, dārgā māsa, tu, dārgo brāli, vēlies ieguldīt savu artavu. Lai tavs ziedojums nes paliekošus augļus tavā paša dzīvē, daudzu, daudzu klausītāju dzīvēs un Dieva valstības sludināšanā Latvijā. Vairāk informācijas par to, kā tu vari noziedot, arī bankas rekvizītus atradīs mājaslapā rml.lv sadaļā ziedo, kā arī vēl ir iespēja arī zvanīt uz eh, ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Tādējādi ziedojot 4 eiro un 27 centus Radio Marija darbības atbalstīšanai. Lūdzamies jūsu nodomos, lūdzamies par jūsu ģimenēm, par jūsu finansēm, par jūsu darba vietām. Lūdzamies tajos nodomos, kurus paceļat pie Dieva, lai Dievs bagātīgi svētī, sargā un pauž savas rūpes par jums. Kristus ir augšām cēlies!